บุ๊กทู ห้าสิบสอง 52. 52. ในห้างสรรพสินค้า W domu handlowym. W domu handlowym. เราไปห้างสรรพสินค้ากันไหม Pójdziemy do domu handlowego? Pójdziemy do domu handlowego? ผมต้องไปซื้อของ Muszę zrobić zakupy. Muszę zrobić zakupy. ผมอยากซื้อของหลายอย่าง Chcę zrobić duże zakupy. Chcę zrobić duże zakupy. แผนกเครื่องใช้สำนักงานอยู่ที่ไหนครับ Gdzie są artykuły biurowe? Gdzie są artykuły biurowe? ผมต้องการซองจดหมายและเครื่องเขียน Potrzebuję koperty i papier listowy. Potrzebuję koperty i papier listowy. ผมต้องการปากกาลูกลื่นและปากกาเมจิก Potrzebuję długopisy i flamastry. Potrzebuję długopisy i flamastry. แผนกเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ไหน Gdzie są meble? Gdzie są meble? ผมต้องการตู้และตู้ลิ้นชัก Potrzebuję szafę i komodę. Potrzebuję szafę i komodę. ผมต้องการโต๊ะเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือ Potrzebuję biurka i regału. Potrzebuję biurko i regał. แผนกของเล่นอยู่ที่ไหนครับ Gdzie są zabawki? Gdzie są zabawki? ผมต้องการตุ๊กตาและตุ๊กตาหมี Potrzebuję lalki i misia. Potrzebuję lalkę i misia. ผมต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุก Potrzebuję piłki nożnej i szachy. Potrzebuję piłkę nożną i szachy. แผนกเครื่องมืออยู่ที่ไหนครับ Gdzie są narzędzia? Gdzie są narzędzia? ผมต้องการค้อนและครีม Potrzebuję młotka i obcęgi. Potrzebuję młotek i obcęgi. ผมต้องการสว่านและไขควง Potrzebuję wiertarki i wkrętaka. Potrzebuję wiertarkę i wkrętak. แผนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหน Gdzie jest biżuteria? Gdzie jest biżuteria? ผมอยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือ Potrzebuję łańcuszka i bransoletki. Potrzebuję łańcuszek i bransoletkę. ผมอยากได้แหวนและต่างหู Potrzebne mi są pierścionek i kolczyki. Potrzebne mi są pierścionek i kolczyki.